Aê! É Dedê e Kevinho. <laughs> É brota. É Kevinho e Dedê. O DJ RD. É, é nós, Kevinho! Esquece! Olha só. Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar. O problema é que as gata pira desse meu jeito louco de amar. Só falo que elas querem ouvir. Tô com várias namoradas. Elas pensaram que é vir, faz dias que não volto pra casa. Pega a receita, fio. Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia da semana tem uma pra dar carinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia da semana eu vou te dar carinho, tá? Já faz tempo tempo que eu não durmo sozinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Aê, Dedê! Aê, RD! Vocês são cheios dessas, né? <laughs> É hit que fala então. vida, mas tô tendo que me superar. O problema é que as gatas pirar nesse meu jeito louco de amar. Só falou que elas querem ouvir. Tô com várias namoradas. Elas brisam no pretinho, faz dias que não volto pra casa. Pega a receita, filho. Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia da semana tem uma pra dia da semana tem uma pra dar carinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. E aí, Kevinho? Eu já tô bolando até a próxima. Porque essa, DD, RD, eu tenho certeza que.